Egunon? Bueno, gaur agerraldia egitekotan zarete, subusatzen dut, e, apirilean, garazin amaituko den, gazte martxa horri begira, jarriko zaretela? Bai, prentsa horren bidez, bai, apirilean, amare, apirilearen amarean eh, abiatuko dena, eta amabian garazin bukatuko den gazte martxarako deialdia eginen dugu. Baina horrez gain ere, nahi ginuke Ipar Euskal Herriak biziduen egoera politikaren irakurketa zabaldu. Eh, gazte martxa abistan dena besta izanen da, ezagutzak eh, egiteko eta harremanak tinkatzeko eh, aitzaki bat. Untsa pasatuko dela hori segur da, baina badu beste helburu bat, dena frantzes estatuaren kolonizazio estrategia salatzea eta ipar euskale edo euskalegiak e, Euskal alde haintzin urratz bat egiteeko eta independentzia eta sozialismoaren aldeko buruka hori azkartzeko ez. Mhm. Ikasturte hasieratik gazte independentistek daramaz zuen lanean e, entzun dizuegu aipatzen kolonizazio estrategia baten izatea eh, nola, nola ezartzen da hori ze irakurketa egiten duzu. Ba guretzat eh, kolonizazio estrategia horrek baitu bi aurpegi direna kapitalismoa eta nazio zapalkuntzak eta hoien uh, adibideak dira gerozta gehiago argiak ez. Frantziak eh, kolonizazio estrategia azkartzen du, adibidez ezkuntza eremuan paue, bordale edo tolosara joiteko bortzatzen gaituzte, eta horrek suposatzen du gero ikastaldiak eta lan, lan ahemanak jane egiten ditugura, beraz eta ondorioz erriko populazioa edo desertifikazio prozesu bat eramaiten ari da gero ikusten dugu ere sibirua administratiboki biarnoari lotzen dutela, barnek aldean zerbitzu publikoak murrizten dituztela, beraz egitipien beharrak ukatzen. Gero maia atxete eta lehenago bibiderbi bezalako proiektuekin Frantziak eh, interes bere interes ekonomikoak bakarrik ondutan hartzen ditu, dituela, erriaren eh, kezkak eh, baztertzen ditu bai espekulazio imobiliarioaren bidez ere aberatsak eta hotxak uh, eh, instalatzen ari direla gure gure egian eta ondorioz la, ba, populak, populakuntza hor horrek minoritate prozesu bat azkartzen du. Gero be, adibide horiek gehitu behar dugu Euskararen erabilela eta bizira upena eh, bizira upenean eragina zuzena duela eta pixkanaka Euskara lurperatzen ari digute. Mm-hmm. <clears throat> gero kapitaliz, kapitalismo, sistema kapitalistak ere baditu bere ondorio haintzak eta lagiak, uh, eh, lugalde eta desorekatua adibidez, horrek uh, sortzen du kostalde eta barnekaldearen arteko desoreka bat, eta industrializazioa adibidez bakarrik kostaldean kontzentratzen dute, eta barnekaldean e, lan, lan hori betetzeko ez dute bat ere e, bolontaterik emaiten. <clears throat> Oinarrizko eskubideekin ere, adibide hezkuntza etxe bizitza, osasuna edo zerbitzuak, horiek dira egintari eta enpresarioek eh, haien e, etekin eh, pertsonalak egiteko tresna batzu. lanaren inguruan ere ikusten dugu lanaldien luzapena, pagen txipitzea, iraupen laburreko kontratuak, langabetu eta erremisten fitxaketak, hori eguziek ere normalizatzen dituzte. Laborantza inguruan <clears throat> etxalde handiak handitzen dituzte, edo handitzen dira, eta gazteak eh, bereziki lurri gabe direnak haiek instalatzeko parada kasik imposiblia bilakatzen ari da. <clears throat> Eh, hori da bai. pixka bat, eh, mhm. badira beste adibidea, baina. Mhm. Txomin, beraz, e, bueno, guztioi, e, eh, guzti horri aurre egiteko asmota suposatzen dut, e, martxa lotu independentziara lelopean aurkeztu zenuten bere garaian, e, alternatiba baduzuela esan duzu, duzue? Ba, guretzat edo zen gisaz argira ez dugula, ez dugula proposatu proposatzen zitzaizkigun komunikabide ezkuntza edo laborantzarekin eh, sigitu nahi guk ez dugu olako euskal Herriarik nahi, guk nahi dugu elkartasunean, ainistasunan eta kolektibotasunean oinarrituko den eh, euskal Herri bat. Eta ikusten dugu aborokak ba, badituera bere, baduera bere medizia, bidea luzea da, baina azken eh, garaietan dinamikak dinamika desberdinak abiatu dira, bai laborantza inguruan, ikasle dinamikak, atxeteren aurkako dinamikak, lura eta etxe bizitzaren defentsarako dinamikak, euskarraren alde, eta gizarte, gizartearen kontzentizazioa lana azkartzen ari da. Frantzia hortaz, eh, frantzies estatua ohartzen da, indartzen ari girela, eta ondorioz, ba, errepresiboa, errepresioa baliatzen dute, Ehm, sasi uh, treznak, eh, sasi uh, ba, pixka bat egitaren eh, indartzeko ez, EPP -E, e edo uh, Euskal Herria bimila eta hogei <clears throat> bezalako <clears throat> sasi treznekin, seiatzen ari dira erri dinamikak uh, zapaltzeko azkenean, baina uh, gerozta gehiago abertzalismoa azkartzen ari da Ipar Euskal Herrian eta bide honean gira ez. Ba, txomin, eh, ez dakit besterik gehitu nahiko zenuken? Mm, bo, nik uh, itzulia egina dugu, mm. Bueno, ba, txomin, mil eh, aurrera esandakoa minutu gutxi barru, e, bai honen emango duzuen agerraldi horren berri emateatik, izango dugu zuen berri aurrera ere. Untxa, mil esker. Aio.